Laugarren aldikoz, Jean Lassalle berriz presentatzen da, dudatu da, eta azken mementuan erabaki hartu du Frantziako lehendakaiguako kampaina gogor bat jaman onduan. Bere hun eta hemetzu herri dia boska gune hortan, gutigoa behea, lautan hoita hamar mila bizizale. Laranzetik, Baigori eta Hasparne arte hedatzen da, Olorone, Maule eta Donapale gutik igaitez. Jala bost urte, Jean Lazalek doidoietaik jabazizian sozialistean etzian, eta aldi juntan ez da aiza izanen, leia handia delakoz zentroan, Macron alderdiko loik korreje, UDI-ko eta ele republikaineko Mark Oksibarekin. Eskerriane leia handia, Didier Baienz, La France Insomise, Melauchoen alderdikua, Bernard Uturi sozialistia, horda, sozialistiak ahultuik balin badiae, hau oloroneko hausapes ohia da. Robert Barrei, komunista eta frondego salderdikoak, diala bostu urte, arrakasta, ukentzian. Bi abertzale haita gehi badiae bai, PNB-ko bit eta EH Baieko Anita Lopepe.